aipatuko dugu zer da lehenik eh, eukaliptus eta nolako arbola ba? da ba? Eukaliptuz da, e, uste dut munduko zuaitzik haundien bat. ibat. da Australiatik, Australia edo Tasmania tango e, eh, uarte batzutarik. Egiten ditu bere herrian, usten derarik eh, landatuta zumeite, zumeite edo zumeite egun urte, egun metrako bat egiten Ba, bat bestian kontra pusatzen du Bakarrik pusatzen du ez da heltzen ahal, egun metretat, e, ortsiak edo zerbait egiten du, edo hortzen da hisiak edo hola, baina tropan pusatzen dutelarik larik, azkarro baitira, egiten du, egun metra hartio. Eta largo da? E, eta ondo batek, bon, egun goiti joiteko, bon, izanik egun berita hamar metra, e, ondo batek egiten ditu, zazpizortzi metra largo, beheren, beherean, eta eta nahi bozu, abarrak izitekoz ditu, badu, enbor luze bat, eta eta zabaltzen da, askotan badira, jaundi jaundi batzu badira hemen ere zugun Portugalen eh, bide bazterretan, bide kutzetan eta landatuak, eta horiek egiten dituzte, eh, nikitak eta berroita amarmetrek adratu, dola, bako txak, beden. Eta zertako baliatzen da, ba, eh, jaturriz lehenik arbolori, ekaliptuz ezagutzen da, beste naz eh, ere eh, dariak eta osto horiekin egina da? Bai, remedioak ere. E, badira uste du sei egun bat e, mota, e, banan gehienak dira leku e, beruetakoak. beroetakoak. Eta zonbait bakarrik dira e, gure aroari edo pasalitazkenak. E, Gana hibaitu, zerropetik bizpahiru lau grado hartio biziko direnak gaztian. Gero zahartzean azkartzen da, e, pasatzen alditu horma eska batzu. E, banan gehienetan, e, pasatzen bada zazpi sortzi grado zerropetik e, irriskutan da. da hori landatu zen hemen beraz uh, hori buruz uh, artikulu hori aipatzen baitziruen landatu zen hemen uh, fa, uh, karri gintziren haudi hauts mi alimaleko endarraak ziren eta guri proposatzeat diru irabazteko molde bat dira, hoita amar bat urte. Eta... eta nahi du edu ikusten aldirela, uraino horiek, eta nu? Ez, ez. Zumbait behar ba, bederazka landatuak eta behar ba, biratuak eta balima dira, banan, orduan landatu zituzten, eta latanoita bostean uste dut, intzit, hori latanoituzte latanoian edola. Hori nintzen, eh, kriston eh, moda bezala, behertzela lan eskaz baitzen eh, kaseta egiteko, pasta horren egiteko materiala, eta hortako bizikiona baita, hortako baita, lan landatu zituzten, behaz, hun hemen lau ektara, hor lau hektara, hasi ziren urruñako eskoldetik eta Pireneo Atlantiko gehienetan landatu ziren. Banan uh, eh, latanoietik eta latanoieat uh, eh, neguak uh, eh, agas uh, goxoak pasatu bat ziren. Latanoite bostean, intzituen, zazpi gado guti, uh, uste dut, umia sein dutik fite. Azaroa haste hastean, zazpi gado guti, eta, eta gero, txailia, beste, hala, ala. Eta gure kaliptuz landaretipi gehienek, zau joan ziren. Hori jarduk izutenak, laten zazpian berri zintzuen eh, zazpi sortzi gradoguti, bi egun bakarrik eta tau denak hil ziren. Hortan, eh, nola erran, hotz hospeda bat bildu zuten, eta horrian eh, erran, ordian erreiten marazu ere dirua irabaziko inu, ginuela, e, baitekin entzuela, konpreitu zuten jendek, behar bat hozela deus ez egitea, edo beste zerbait elan datzia. Kalakan kronika, Gabriel Durutilekin.